Slušate Vidi podcast, danas je srijeda, 5. svibnja 2010. Nalazimo se na konferenciji Doris Plutz 2010. Sa mnom je Albert Novak iz Karnata. Albert, pozdrav. Pozdrav, dobar dan. Čima se baviš u životu? Pa ja radim u već duže niz godina, a pa uzimo na tim poslovima što prije u srcu, što sam kasno u 15 godina zadnjih se bavim. IT. Čime specifično u it Ha, bavio sam se raznim stvarima, dakle, ali u zadnje vrijeme se dosta bavim bežičnim mrežama i imamo jedan bežičan projekt o kojima bežične mreže o kojem se sad prezentira ovdje i na konferenciji. Jako dobro, <laughs> odnosi nas u temu. Znači, naslov konferencije je naslov e, predavanja Pula Free otvorena mreža na slobodnom softveru. E, da, e, dakle to je projekt jedan koji smo krenuli prije, ajmo reći godinu, godinu i nešto u Puli E, sa željom da napravimo e, da surađujemo, dakle da potaknemo suradnju među sudionicama na projektu. Sudionice na projektu su dakle grad Pula, e, Wireless udruga u Puli, sveučilište i mi kao Karne. Prosti što ste da, postoji Wireless udruga u Puli? Da, da, u Pula Wireless, oni imaju jedno Sad su se malo osuli, ali imali su jedno 15 članova, imaju jedno desetak točaka, otprilike i tako, imaju svoj web i to. Znači, dođeš u Pulu, otvoriš laptop ili izvodiš pametni telefon i nađeš mrežu i spojiš. Da, ono gdje se vidi Pula Free to se može ići preko naše mreže. Pula Wireless je, kažem, druga mreža, oni imaju vlastita pravila. Ali mi smo odlučili surađivati. Dakle, poanta je da, da ne radi svako svoju mrežu, nego ćemo napraviti zajedničku mrežu, ehm, time ćemo pokriti čim veće područje, međusobno ćemo razmjenjivati podatke, korisnike i tako dalje. Dakle, kad postavimo neki access point, onda se on vidi kao dva virtualna access pointa, nazovimo tako najjednostavnije. Ehm, jedan je pod SSID-em Pula Free znači taj slobodan za konekciju ide preko grada Pule, njihovom donacijom linka i tako dalje, ljudi mogu na net, a drugi je edurom koji je klasična karnetova pristupna točka koji se korisnik gdje spoji ide u tu mrežu. Dakle, to je onako ukratko. Koje su brzine spajanja? Znači, kad se spojim na mrežu, koju brzinu mogu očekivati? E pa ovako, to sad zavisi e, na koju točku se spoji, e, spoji korisnik. Dakle, u principu može očekivati, ajmo govoriti ono, ako nema puno korisnika u tom trenutku, megabit ili tako nešto. Oh, megabit je izvrsno. E, pa da, evo, trenutno su pokazatelji, dakle, nemamo, da odmah kažem, nemamo statistiku ukupnog broja korisnika, jer imamo biti djelomično tu statistiku, ali nemamo, ali imamo podatke, znači, o dnevnom prometu. Prosječan dnevni promet, na primjer, u zadnjih tjedan dana nam je oko 35 gigabajta, Znači, to je korisnici ono što naprave koji koriste tu mrežu. Što posjetitelji pule, što sami puležani koji su koriste prednosti toga spajanja na, na, dakle, na tim pretežno sada otvorenim prostorima. Koja je uopće svrha tog projekta? Znači, dajte ljudima besplatan internet. Pa ovako, ajmo se, ajmo se ograničiti. Dakle, grad Pula daje besplatan internet, Karne daje pristup svojim karnetovim korisnicima. Dakle, svako ima svoj interes. Mi smo nastoji te interese ono, napraviti neku sinergiju, da ih objedinimo, tako da ono napravimo, da izvučemo maksimum iz projekta. Dakle, grad Pula je htio napraviti, dati besplatan pristup posjetiteljima i građanima Pule na tim trgovima, otvorenim prostorima gdje ima puno kafića, gdje ljudi puno sjede, koji su interesantni baš zbog toga. A Karnet je htio postaviti svoje točke da da pristup studentima, školarcima i tako koji žive u blizini tih access pointa. Ono što je nama, mi možemo doći do nekih točaka, to su obične škole i naše članice, i od tada, tu da možemo, dakle, tu možemo postaviti svoju opremu, ali ne možemo, teško nam je doći na neke gradske trgove, gdje s druge strane grad može lako doći. I onda jednostavno suradnjom, spajanjem dvije mreže našom interkonekcijom mi razmijenjujemo takve korisnike. Dakle, gradski u gradski, e, gradski uzmemo kazati njihov ovaj oblak, ili kako god ćemo ga nazvati, idu na net preko grada, a karnetovi u karnetovu mrežu i dalje na, po našim pravilima dalje na internet i ostale stvari. A kako na to gledaju, recimo, davatelji usluga od bežičnog interneta? E, da ne spominjemo imena, ali očito im za komad kolača pa evo, stvarno ne bi znao reći kako, je ovaj, kako to gledaju. E, mi kao Karnet smo privatna mreža, dakle mi jednostavno e, imamo određen broj korisnika koja je ograničena skupina. Dakle nisu svi, nismo javni servisi i ne pružamo dakle, javnu uslugu svih. Dakle, sa te strane e, ne mogu, dakle, nemaju argumenta zašto bi ono, nama prigovarali. Mi radimo inače što radimo sa nekim drugim ADSL tehnologijama, tako ovdje radimo i sa wirelessom. S druge strane, Cilj mreže, dakle, nije ono što znam i ono kako smo mi tu mrežu planirali, nije biti konkurencija komercijalnim davateljima usluga. Dakle, kod nas nastavimo stvari ograničiti. Dakle, grad Pula ima određeno filtriranje prometa, filtriranje sadržaja, ne dozvoljava tonetom unoliko koliko se to tehnički na jednostavan način može ograničiti. Naravno, dovitljivi korisnici će tome izbjeći. To, to ne možemo, toga smo svjesni i to ne možemo izbjeći ali tako i slično i sa drugim stvarima. Dakle, nastojimo se ograničiti, nastoji se ograničiti sa Captive portalom trajanja sešana, tako da to ne traje predugo. Jednostavno da usluga nije na onoj razini kao kad bi neko uzela da je neku komercijalnu uslugu. Dakle, razina usluge je malo ispod, ono što se dobije malo lošije nego što je ono što čovjek može komercijalno dobiti, ali zato ga može dobiti na nekim mjestima gdje će znači, teško dobiti neku komercijalnu uslugu, na primjer u kafiću u centru grada. Ono, da li je to namijenjeno, budući da je Pula pretpostavljam turističko mjesto, da li je to namijenjeno pretežno turistima koji dolaze tamo da bi se ono... da, da. Ja mislim e, da je, to, e, da je to jedan od e, ciljeva bio grada. Kažem da je namijenjeno i turistima, ali također i građanima. Dakle, to je jedan servis i građanima. Jednostavno danas je svaki grad koji želi pretendirati, kazati da je modern, suvremen grad, mora na neki način mogući, barem na velikim javnim površinama, da ima kakav takav besplatan pristup internetu. To je nekako, ono što bi ja rekao, postaje standard. Kao slavima sa pitkom vodom. Pa, na primjer, tako neko. Spomenuo si e, broj korisnika, znači do brzine ovisi broj korisnika, koje su recimo maksimalne vrijednosti, koliko se može na dakle ovako, ovisi o, dakle, ovisi o gdje se korisnik spoji na mreži, jer onda mi imamo neke točke su jako udaljene, onda idu preko dosta wireless hopova, što naravno neminovno dovodi do pada brzine ali dakle treba računati da su brzine između točaka govorimo 54 megabita, negdje na nekim backbone linkovima možemo govoriti o 104, 108 mega, dakle duplim brzinama i tako dalje ali moramo biti svjesni da se uvijek kod Wireless, kad govorimo, radi o half duplex brzinama, znači to nije full duplex, a kasnije su ograničeno linkom prema vani. E, dakle, grad ima trenutno link prema vani od 5 megabita. Da li se može na to spojiti 10, 100, 1000, 10 ljudi? A, u principu, e, za sada nemamo toliko korisnika da kažemo da to možemo testirati, jer treba se uzeti u obzir da je danas stvarno wireless signal svugdje prisutan. I onda ako nije baš neko blizu wireless točke, tu su smetnje prevelike. Primjer na Korzu, E, sa naših Access Pointa mi u okolicu čitamo 40 drugih wireless mreža, što je ono, već popriličan velik kaos. I... 40 <laughs> je puno, da. da, to su okolne zgrade, to su vjerojatno ADSL-ovi raznih korisnika, što zaštićeni, što nezaštićeni, iz neznanja i tako dalje. Ali to je prilike realna situacija u urbanim sredinama. Dakle, ima ih jako puno i onda teoretski, teoretski bi mogao e, Access Point podnijeti 50 korisnika, kažemo tako. Da, pa to je, to je pristojan broj. A što recimo sa sigurnosti? Mislim da sam, nedavno sam čitao, ne znam da li to u Hrvatskoj ili negdje vani, da vlade neke zahtijevaju od davatelja usluga pristupa internetu da bilježi logove, znači IP-eve i nekakve stvari od korisnika koje se spajaju, da bi recimo mogli kasnije nekakva kriminalna dijela procesuirati. E, ovako, Dakle, što se tiče, e, opet kažem, moram govoriti o dvije. Dakle, mi govorimo o jednoj wireless mreži, ali de facto da, da. dvije usluge. Da, da, da se... mi znamo koji su jer se spaju sa našim e, elektroničkim identitetom i bez toga ne mogu doći na karnet mrežu koja je zaštićena. Kod e, gradske mreže je dakle drugi problem. E, ljudi se spajaju bez, bez autorizacije, što znači da, Mi ne možemo znati ko je korisnik, može se znati po nekoj MAC adresu, ali MAC adresu je vrlo jednostavno fejkati, tako da u biti ne znamo koje koristimo. Zato se nastoji nekim restriktivnim pravilima, dakle da ne mogu slati, ne znam, spam preko porta 25, ograničavanjem broja porta, ograničavanjem prometa, kontrolom, filtriranjem sadržaja prometa i tako dalje, nastoji se smanjiti taj minimum mogućih incidenata na izlazu, tako da, da ne bude da, dakle, da probamo riješiti koliko god možemo problema u začetku. Kakva je enkripcija? Nikakva, nikakva? Evo ovako, dakle, e, na pula, e, pula thread kad se korisnici spaju, enkripcija nikakva. Također između naših, naših čvorova, kad govorimo o samoj organizaciji mreže, e, postoji određena enkripcija i to na nekim backbone linkovima je enkripcija VPA2 gdje ne puštamo nikoga osim partnere, ali intencija nam je u budućnosti na access pointovima davati na određenim točkama da se mogu spajati i građani i nuditi svoje servise. Dakle, željeli bi proširiti funkcionalnost mreže, ali za sad smo još u pregovorima kako to najbolje riješiti, da li to u skladu s politikom, željama grada, kamata i tako dalje, moramo se oko toga malo usuglasiti. Naravno, donijeti neku sigurnosnu politiku, tako da se bude jasno korisnicima šta mogu, šta smiju, šta je naša odgovornost, šta je njihova odgovornost puno hvala. Imaš neku završnu riječ? Pa evo, bilo mi je drago da sam ono mogu podijeliti neke informacije i do sljedeće godine. Hvala. A e, gdje ti ljudi mogu naći? Pa ja mogu me dobiti preko e-mail adrese, dakle albert.novak.karnet.hr, to je moja službena e-mail adresa, pa Nema želi... Twittera? ne, ne, ne, nažalost ne, nema se vremena. Hvala puno. Molim.